rinkliavos šventiesiems padarykite taip, kaip aš esu nurodęs Galatijos bažnyčioms. Kas pirmąją savaitės dieną kiekvienas jūsų te atideda sutaupęs kiek galėdamas, kad rinkliavos neprasidėtų tik tai man atvykus. Atvykęs aš pasiūsiu žmonės, kuriuos jūs nutarsite esant tinkamus, kad jie su lydimaisiais laiškais nugabentų jūsų dovaną į Jeruzalę jei pasirodytų reikalinga ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi. Aš atvyksiu pas jūs, perėjęs Makedoniją. Mat per Makedoniją aš tik eisiu, o pas jūs galimas daiktas pabūsiu arba ir peržiemosiu, kad jūs mane palidėtumėte, kai vyksiu toliau. Aš nenoriu dabar su jumis susitikti prabėgomis. Tikiuosi, jei viešpats leis, kurį laiką pasilikti pas jūs. Efeze aš prabūsiu iki sėkminių. Mat man atsivėrusios plačios durys našiam darbui, bet ir priešininkų daug. Jeigu atvyks Timotiejus, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jūs be baimės, nes jis dirba viešpaties darbą kaip ir aš. Taigi tegul niekas jo neniekina išlydėkite jį su ramybe, kad atvyktų pas mane, nes laukiu jo su broliais. Brolį Apolą aš labai raginau keliauti su broliais pas jūs, bet jis niekaip nenori šiuo metu. Jis atvyks radęs tinkamą laiką. Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo, elkitės vyriškai, būkite stiprus. Viską darykite su meile. Broliai, jūs pažįstate Stepono namus ir žinote, kad jie yra Achajos pirmatikiai, pasiaukoja tarnauti šventiesiems. Aš prašau, kad ir jūs būtumėte klusnus tokiems žmonėms ir visiems, kurie su jais dirba ir triūsia. Aš džiaugiuosi Stepono, Fortunato ir Achaiko apsilankimu. Jie man atstojo jūs, atgaivino mano ir jūsų dvasę branginkite tokius žmonės. Jūs sveikina Azijos bažnyčios. Karštai sveikina viešpatyje Akvilas ir Priska kartu su bendruomenė, kuri renkasi jų namuose. Jūs sveikina visi broliai. Pasveikinkite vieni kitus šventų pabučiavimu. Sveikinu jūs savo, Pauliaus ranka. Jei kas nemyli viešpaties, tebūnie prakeiktas. Maranata. Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis. Mano meilė jums visiems Kristuje Jėzuje. Amen.